Lucos cae cuon. Lucos en cloioe de demenon horon megiston cuna ereto. De tis se exethrepse tuton. Hode efe, cune egos. Alla tuto me pathoi Lucos e moi filos. Limos gar he cloiu barutes. Ho logos de loi to entais sunforais Ude gastris desthai